Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հանդեսի հյուրասրահ էջում հյուրընկալել ենք Արցախի հանրապետության դաստակավորման գավառ հայոց լեզվի եւ գրականության մասնագետ Թամար Պարդասարյանին։ Հադրութի շրջանի Թաղասեր գյուղում մանկավարժների ընտանիքում ծնված Թամարի համար մասնագիտության ընտրության հարցը երբեք քննարկման թեմա չի եղել։ Այն կանխորոշված էր մանկուց, երբ ծնողների անձնական օրինակը երեխայի համար դառնում է կատարելատիպ եւ ուղենշում ապագայի նրա տեսլականը։ Ավարտել է Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի բանասիրության բաժինը։ Սովորելու տարիներին աչքի էր ընկնում խոր գիտելիքներով ու մասնագիտական առարկաների փայլուն իմացությամբ, ինքնատիպ մտածողությամբ, հումորի սուր զգացումով եւ առարկաներն ու երևույթները համակողմանի վերլուծելու հազվագյուտ ունակությամբ։ Հայ եւ համաշխարհային պոեզիան այն անսպառ ակունքն էր, որից սնվում էր նրա քնարական էությունը ոչ միայն հրաշալի գիտեր երեխայի հոգեբանության առանձնահատկությունները, այլև մարդկային հոգու խորքերը թափանցելու բացառիկ կարողություն ուներ, ինչը հետագայում իր մանկավարժական գործունեության ողջ ընթացքում օգնեց հաղթահարել ուսուցչի դժվարություններով ու անակնկալներով լեցուն Արորյան։ Երկարատև մանկավարժական գործունեության ընթացքում հասցրել է պատրաստել արժանի հերթափող Նրասաներից շատերն են հաղթանակած վերադարձել առարկայական օլիմպիադաներից ու ասմունքի մրցույթներից։ Այդպես վարձահատույց լինելով սիրելի ուսուցչուհուն նրա անդուլ ու տքնաջան աշխատանքի դիմաց։ Այսօր արդեն բաստակաշատ մանկավարժն իր տեղը զիջել է նոր սերնդին, վստահ, որ նրանք պատվով են կրելու մանկավարժի բարձր կոչումը։ Նախնական ցանոթությունը համարեն կայացած եւ տեղափոխվենք հյուրասրահ իմոտո ճանաչելու Թամար Բաղդասարյան հայուհուն։ Թամար հայուհի ռադիոհանդեսը ուրախ է իր հյուրասրահում ձեզ հյուրում գալելու համար։ Պատմեք ձեր մասին, ձեր արմատների մասին։ Որտեղից եք գալիս։ Դարերի խորքից իմ արմատները շատ խորն են։ Նախնիներից Դաշտային Ղարաբաղից են, որ մի քանի դար առաջ տեղափոխվել են Հադրութի շրջան եւ տեղավորվել Թաղասեր գյուղում։ Իմ նախնիները ինձ ամաչելու ոչ մի առիթ չեն տալիս, միշտ ծառայել են հայրենիքին եւ եղել են ժողովրդի ծառայած մարդիկ։ Ես հպարտությամբ եմ հիշում, որ հորս հոր եղբայրը մասնակցել է Սարդարաբադի ճակատամարտին եւ իր մահկանացում կնքել այնտեղ։ Ծնողներս հայրենական պատերազմի մասնակիցներ են։ Ես մանկավարժ եմ։ Գյուղի անվան մասին որևէ բացատրություն գիտեք։ Գիտեմ, ասում են, որ այս գյուղի դաշտերում բավականին շատ սիսեր էր, աճում հարուստ բերք են ստանում, դրա համար ասում եմ մի մասն էլ թաղում էի մյուս տարվա համար, դրա համար թաղասեր, թաղած սիսեր։ 1 Երկրորդ բացատրությունն այն է, որ ինչ որ սրում ինչ որ մի որտեղ ուժեղ թեղի է եղել, հսկա ծառ է եղել եւ ասել են թեղի սերը։ Սակայն երկու բացատրություններն այնքան չեն մոտ իմ սրտին, որքան որ երրորդը։ Դաշտային Ղարաբաղից երբ տեղափոխվել են, ասել են դեպի ուր, դեպի ուր առաջնորդներն ասել են դեպի սար, դաղանսյուր, դաղանսյուր։ Այս մի բացատրություն մեր ժողովրդի պատմությանը շատ ավելի մոտ է եւ ես հակված եմ այս բացատրությանը։ Ժողովուրդը փախչեն Դաշտային Ղարաբաղից դեպի սար, ապահովությունը լեռներում։ Չէ որ մենք փաստորեն դայերի ընթացքում Դաշտային Ղարաբաղը կորցել ենք, մնացել ենք մեր լեռների հույսին։ Թիկունքում լեռներ վերևում Աստված, հայ անաստված Աստված եւ գոյատևել ենք միայն ենք լեռներում։ Ոսենք մի քիչ մասնագիտության մասին։ Ինչու է ձեզ համար կարևորվում ձեր մասնագիտությունը։ Իմ մասնագիտությունը մի բուր հրաշք է։ Ես խնդանում եմ այդ մասնագիտության համար եւ այդ մասնագիտության մեջ զգում եմ ինձ այնպես, ինչպես զուկը ջրում։ Ինչքան ուզում է երեխան չար լինի, ինչքան ուզում է երեխան ինչ որ դանակ ընկալմատուցի, միևնույնն է, դա շատ հաճույքով ընդունում եմ, որովհետեւ դիմացս երեխա է եւ մարդ է իմ դիմաց։ Ես այդ մասնագիտությունը շատ եմ սիրում, մենք ընտանիքում անկավարներ ենք։ Ինչու սիրում եմ, որովհետև դա ավելի շատ երկնքի հետ է կապված, քան երկրի։ Եվ իմ ոտքերը ամպոտ են ու շաղոտ, չնայած ես ահագին մեծ եմ արդեն։ Չափազանցություն չէ։ Ոչ, չնայած կանայք եփեք չեն ծիրանում, ես իմ տարիքը չեմ մատնի, ես միշտ երևում եմ 18 տարեկան, բայց երբ շուտ-շուտ նայում եմ հայելու մեջ, զգում եմ մազերից ջերմակը հայելու դավաճանությունը։ Դե հիմա շուտ-շուտ չեմ նայ։ Ոչինչ որ դավաճանում է, բայց դե ճշմարտությունն էլ է ասում, պիտի հաշվի էլ նստել տարիքի հետ։ Ինչպեսի ապագա եք երազում ձեր երեխայի համար։ Ունեմ երեխա, աղջիկս։ Բազմապես ես ցանկանում եմ, որ նա ապրի Ղարաբաղում եւ խաղաղ լինի։ Հանկարծ պատերազմը չտեսնի։ Շատ եմ ցանկանում, որ Ղարաբաղը ճանաչվի, եւ նա իրեն ոչ թե զգա Ղարաբաղցի, այլ զգա որպես պետության մի մասնիկ ճանաչված պետությանն է մասնիկ, թող որ փոքր լինի։ Հետագայում այդ փոքրը հերվից շատ մեծ լավ կերևա, որովհետև փոքր մեծ իմ Արցախը ժամանակի հետ հերվից պիտի երևա, իսկ հերվից միշտ էլ ամբողջական է երևում եւ ավելի լավ։ Եվ ուրախ կլինեմ, որ իմ աղջիկը լինի այդ պետության մի մասնիկը, մի ատոմը, մի բջիջը։ Ինչպես եք նայում աշխարհա քաղաքացի գաղափարին։ Աշխարհի քաղաքացի ես չեմ ընդունում, որտեղ դա մարդուն դարձնում է ֆիզիկական գոյություն։ Մարդը երկու մաս ունի՝ ֆիզիկական եւ հոգեկան։ Ֆիզիկական երբեմն այնպես է սեղմում հոգեկանին, որ տեղ չի մնում պարտոյի մարդկային էության բացահայտման համար։ Մարդը ադամանդ է, որ ներսից ավելի լավ է փայլում եւ արտաքին փայլը պետք չէ որ մեզ շշմեցնի։ Դարը դե շարունակ գնոջն ինչի հետ ասես որ չեն համեմատել։ Գնոջ որ տիպն է ձեզ հոգի հարասատ։ Կինը գուցե եւ առեղծված է, բայց հիշենք մի ոսկե կանոն։ Աստված Արարումի պատիվը միայն կնոջն է վերաբահել։ Ոստի, եթե տղամարդիկ հնարել են թոլություն անունդ կինը, նրանք թողներ են ինձ, ես ուզում եմ հայտարարել զորություն անունդ կին է։ Եթե կինը չլիներ, հայ ժողովուրդը Սասունցի Դավիթ չէր ունենա։ Շիրազն ինչ էր ասում, ու Սև Զորություն անունդ կինը։ Օ, Սև Զորություն անունդ կինը։ Շիրազն ինքը գուցե վարվել է կյանքում, Շիրազը մեծ է, հսկա է, բայց նա նաև հայ տղամարդ է։ Չմոռանանք, հայ տղամարդը միշտ էլ գտնում է, որ կինը պիտի իրենից խելոք չլինի։ Միշտ ասում են կանայքը մի տեսակ ճնշված են հասարակության մեջ, զգտում են հավասար իրավունքների, իսկ տղամարդիկ շատ ուրախ են արդյոք, որ նախ չունեն այդ արարման տենդը, տագնապը նոր մարդ աշխարհ բերելու։ Կարող է չէ տղամարդու մտքով էլ ասնել, որ այ Աստված խտրականություն է դրել եւ պատժել այս առումով ինձ։ Միշտ ասում ենք տղամարդը դրսի պատն է, պիտի աշխատի, պիտի բերի, պիտի պահի, ընտանիքի նյութական բարեկեցության հոգսը հիմնականում պիտի նրա ուսերին լինի։ Չէ՞ որ երբեմն նաև տղամարդիկ կարող են բողոքել այդ առումով, որ իրենք ճնշված վիճակում են տղամարդու ֆունկցիան եղել եւ մնում է դրսից մամոնտը տուն բերելուն։ Նա պետք է բերի։ Կա տղամարդկանց մի տիպ, որ դա չի ընդունում։ Եթե կինը իր հետ հավասար ձայնի իրավունք ունի, պիտի գիսի նաև տան հոգսը, դրսի հոգսը, բայց մեկը մյուսին դրանք չեն փոխարինում։ Մեկ եք չմոռանանք, որ տղամարդը կնոջ կեսն է, կինը տղամարդու կեսը։ Նրանց ֆունկցիաները տարբեր են, եւ եթե Աստված ֆիզիկական ուժ է ապարգևել մարդուն, թող նա միշտ հիշի, որ ինքը իրոք տան դրսի պատն է, իսկ ներսը կնոջն է Եվ հասարակության մեջ էլ, եթե կինը ձայն ունի, դա չի նշանակում, թե նա տղամարդու իրավունքները փորձում է խլել։ Ոչ, առանց կնոջ ոչ մի աշխատանք, ոչ մի կոլեկտիվ ես չեմ պատկերացնում։ Նաև առանց տղամարդը չեմ պատկերացնում։ Նրանք լրացնում են մեկը մյուսին։ Փորձենք բնութագրել ժամանակակից հայուհուն, թեկուզ բնավորության գծերից սկսենք։ Ես փորձում եմ խղճալ ժամանակակից հայուհուն, թողներ են ինձ կանայք, նրանց շատ ծանր բաժին է ընկել։ Ես ցավով եմ հիմա տեսնում լիքը ցանցատոպրակներով կանանց, որոնք ծանրությունից կքել են նրանց սուսերը։ Ես շուկայում կանգնած կանանց խղճում եմ ուղագի, ցավում եմ ես նրանց համար։ Ժամանակը մի քիչ շատ է նրանց սուսերին հոգս դնել, բայց հույս ունեմ, որ դա ժամանակի հետ կանցնի եւ մեր տղամարդիկ այդ հոգսը իրենց վրա կվերցնեն։ Էլ ինչ աշխատանք է, որ կնոջ համար անհարիր է, կնոջը չեն սասում։ Շինարարության մեջ եմ ես կին տեսնում։ Մի ժամանակ ռուս կանայք էին շինարարության մեջ, հիմա արդեն շինարարության մեջ եմ ես տեսնում։ Դրսում ֆիզիկական աշխատանք անելուց եմ տեսնում այգում։ Տներ կան, որտեղ տղամարդ չկա, զոհվածներ են, նրանց կանայք վերցրել են իրենց ուսերին այդ, բայց դե երևի ժամանակի հետ պետք է հստակվեն մասնագիտությունների բաժանում, որտեղ որ ֆիզիկական ուժ է պետք աշխատանք կատարելու համար։ Այնտեղ պետք չէ որ կինը ոտ կդնի։ Ընտանիքում ընդունում է գլխավորի գաղափարը։ Եվ եթե այո, ով է ըստ ձեզ։ Ըստ հայ տղամարդու, ընտանիքը գլխավորը ինքն է։ Սխալ է թե ճիշտ է, մենակ իր խոսքը պիտի անցնի։ Ըստ հայ տղամարդու, ըստ ինձ, ընտանիքը պետք է ղեկավարի նա, ով կարողանում։ Եթե կինն է կարողանում խելոք ինչ որ մի բան անել, տղամարդը պետք է արժանապատվությունից ցածր չհամարի եւ խոստովանի, որ կինն է դա արել եւ թույլ տա կնոջը ընդարձակվելու, ծավալվելու, դա չի նշանակում, թե ինքը ենթարկում է կնոջը կամ կինը փորձում է իշխանություն անել։ Այդ դեպքում ես կանանց խորհուրդ կտայի մի քիչ դա տակ տովանել, որպեսզի մեր տղամարդիկ իրենց ված չզգան։ Ինչ է կարծում, որոնք են առաջնահերթ այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են մեր հասարակության մեջ կնոջ դերը բարձրացնելու ճանապարհին։ Նկատել կնոջը, հարգել կնոջ իրավունքը եւ ոչ մի անգամ չստորացնել նրան։ Կինը պետք է իրեն ազատ զգա կինը պետք է թիկունքում տղամարդու գոյություն զգա եւ աշխատանքում եւ տանը կինը կարիք ունի միշտ տղամարդու օգնության պետք է մեր պետությունը որոշ աշխատանքներում կնոջը վստահի չասի տեսա կինը այս պաշտոնը այս կնոջը չի սազում այս աշխատանքը այս կնոջը չի սազում եթե այդ կինը կարող կին է եւ տանը պետք է ինքը իր անելիքան եւ աշխատանքում պետք է նրան ազատ թողնել չճնշել ինչպես եք վերաբերում ընտանեկան վեճերին շատ սովորական Ընտանիք ավեճը բնական բան է եւ չի նշանակում թե կարելի է դրանից մեծ ողբերգություն սարքել, բայց ես կանանց խորհուրդ կտայի հնարավորին չափ վեճերին առիթ չտա, կրակի վրա նավթ չլցնել, ինչքան հնարավոր է մեղմել, սեղմել։ Ընտանեկան վեճերի ընթացքում ճշմարտությունն է հաղթում թե սերը։ Սերը, եթե կա սերը, ճշմարտություն ինքն իր մեջ տեղ է գալիս, իսկ դժվարը տեղին է տալիս։ Կա այստեղ մի սրբություն, բարի լինելը շատ հեշտ է, արդար լինելն է դժվար։ Ոստի եթե արդար ես, ծերն էլ կա, ամեն ինչ կարելի է հեշտ հարթել։ Ներել պետք է իմանա, կինը պետք է ներելն էլ իմանա, չնկատելն էլ իմանա։ Ես ընտանիքի կողմնակից եմ, ավանդապահ մարդ եմ, հանուն ընտանիքի պահպանման, հանուն ընտանիքի ամրության, կարելի է նաև զիջել, բայց եթե հանկարծ գործը գնացել է այն աստիճանի, որ վիրավորանքներն արդեն անդանելի են դառնում, կարելի է լայվ վերջացնել։ Չի կարելի հանուն այն մտքի, որ դու ընտանիքդ պահես ստորանալ եւ, չգիտեմ, այդպես ապրել, որտեղ դա արդեն կրկնակի անբարոյականություն է։ Եթե վիրավորանքով պիտի ապրես տան մեջ, այդ ընտանիք չի, դա արդեն կրկնակի անբարոյականություն է։ Հանուն ընտանիքի գաղապարի ոչնչացնել գաղափարը չեք ընդունում։ Ինչ պիտի անի տղամարդը, որ դուք դադարեք նրան հարգելուց եւ որտեղ է վերջանում ներելու ձեր սահմանը ներելու իմ սահմանը ինձ է պետք, իսկ տղամարդու դավաճանություն ես տանել չեմ կարողան։ Եթե նա կմոջ փորձում է ստորացնել ուրիշների ներկայությամբ, դա էլ եմ համարում դավաճանություն։ Դա ներսի դավաճանությունն է, իսկ դրսում տղամարդու սանձարձակալը ես տանել չեմ կարողան։ Ինչի մասին են ձեր ներքին անվերջանալի զրույցները։ Ես նաև դրսի հետել եմ զրուցում եւ միշտ կարողանում եմ հետաքրքիր մի բան գտնել եւ մեծի մեջ եւ փոքրի մեջ։ Կարող եմ մի կին լրիվ անուշադրության մատնված ոչ մեկի կողմից չնկատված մի կին հանկարծ մի փիլիսոփայություն ասի, ես դա մոռանալ չեմ կարողանում։ Մի կին, որ մեր կոլեկտիվը մեր աշխատում եւ մեր հավաքարարն է, մի սիրուն նոր ասեց, այ բալա, գիտես ինչ կա, մի պարկ ծորեն իրար վրա շարելն ավելի հեշտ է, քան մի արամակ երեխա տասիրակել։ Իսկ ներքին է մողումները, դե բարձ է մարդես կին ես, ինքդ քեզ որոնում ես, ինքդ քեզ փորձում ես գտնել, ինքդ քեզ հայտնաբերում ես ամեն րոպե, ամեն վարքյան։ Ոնեք երջանկության բանաձը։ Իմ գոյությունն իմ երջանկությունն է։ երջանկություն իմ աշխատանքը իմ երջանկությունն է, իմ հանգիստն իմ երջանկությունն է։ Իմ երջանկություն եւ մեծ նվաճումն այն է, որ ոչ մի անգամ ես իմ արժանապատվությունը չեմ թողել կողքրտեն, ոչ մի անգամ իմ հպարտությունը չի տրորվել, ոչ մի անգամ ես չեմ թողնա, որ ինձ ստորացնեն։ Ձեր թակնված տաղանդը։ Ես սիրում եմ անեկդոտներ հնարել, լսածս պարզապես մշակում եմ։ Ունեմ անեկդոտների շարք, որ 40 եւ 50 տարեկանների համար է։ Բավական նեղ շրջաններում եմ պատմում։ Սիրում եմ շատ կարդալ գումանիշների բառարան եւ անեկդոտներ եւ երբեմն մեկ-մեկ ստեղծագործում եմ, բանաստեղծություններ եմ գրում։ Հիմա անեկդոտը բանաստեղծություններ, թե եւ մեկը եւ մյուսը։ Ասում են՝ մի Ղարաբաղցի, միամիտ, միամիտ մարդ հատրոնից հետո մտեցել է դերասաններին եւ ասել. «Ախպեր, այն այն այն կոնյակը որ խմեցիր, զրի էր», ասել է, «Հա, զրի էր»։ Ասել է, «Լա ճիշտն ասենք, ընկանել որ գրկեցիր, սիրեցիր, այն իսկականից էր»։ Հա, ասել ախպեր։ Ասել է, «Վայ, այդ կոնյակը զրի էր»։ Իսկ ընկա սիրելն էլ իսկականից, բայլ ես ինչի եմ գնացել տրակտորից դարել։ Փորձենք մի քիչ քնարական տրամադրություն ստեղծել մեր ուղդիրների մոտ տեսնենք ձեր ներքին խոհերը, ապրումները, ինչպես եք ձևուչապ տալիս, ինչպես եք կարողանում զրուցել ձեզ եւ աշխարհի հետ։ Մայրը մանչուկին իր կրծքին սեղմեց ու տակուկ ափով գլուխը շոյեց։ Որդին տոտի լավ որդին միտք արավ։ Գետի հոն փոխեց, աստղերը պեղեց, աչքի հատակում տարապանք բանտեց, ունքի քրտնինքը դառնանուր սիրո արձունքին խառնեց։ Մորափը պաղավ, մի բուր հող դարավ։ Երերաց որդին, արձունքակալեց, մուշուշեց աչքը։ Լիցքաթափ եղավ, սպիտակեց վարս։ Մարդը որփացավ, աշխարհն էլ գիտի թե նա ծերացավ սրտում մրիկ, սրտում կրակ ատելություն լեռնակոտակ։ Անիրավունք մի ցանկության բոլորովին օտար մեկին լուր գրկելու, կարոտելու անդորտ ընչանք ու կարեկցանք, բայց եւ ժպիտ այս հողաղեն մարդունի տես։ Սիրտ ապաչապ, բռունցքաչապ, աշխարհի չապ ծանրություններ տեղավորելն այս ոնց գիտես։ Դե արյու մի ասա, այներն աշխարհի ամենախելոք կանայք է։ Հիշեցնում ենք, եթերային ձերուղեկիցը հայուհի ռադիո հանդեսն է, մեր հյուրներ հանրապետության վաստակավոր մանկավար, հայոց լեզվի և գրականության մասնագետ Թամար Բաղդասարյանը։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Նշանավոր հայուհիներ շարքի օրվա թողարկումը նվիրում ենք աշխարհահռչակ երգչուհի, ինչպես իրավամբ մեծարում են նրան Հայաստանի սոխակ Գոհար Գասպարյանին, ում 95-ամյակը լրանում է այս տարի։ Գոհար Միքայելի Գասպարյանը Խաչատրյան ծնվել է 1924 թվականին Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեյում։ Երաժշտական սկզբնական ուսումնառությունը ստացել է նշանավոր երաժշտագետներ Ֆելդմանի եւ Կարրոյի մոտ։ Մինչև հայրենադարձությունը ելույթներ է ունեցել Կահիրեյում։ 1948 թվականին հայրենադարձել են Հայաստան, բնակություն հաստատել Երևանում երիտասարդ եւ խոստումնալից երգչուհուն ընդունում են Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի պետական թատրոն որպես երգչուհի։ 1950 թվականին նրան շնորվել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստուհու կոչում, 1951 թվականին արժանացել է պետական մրցանակի։ 1954 թվականին Գոհար Գասպարյանն նշանացել է հայկական ԽՍՀ ժողովրդական, իսկ 1956 թվականին ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստուհու կոչումների։ Առաջին անգամ լսելով Գոհարի երգը «Ձայնը» Ավետիք Իսահակյանը նրան անվանել է Հայաստանի սոխակ։ 1964 թվականից Գոհար Գասպարյանը դասավանդել է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում 1973 թվականին նրան շնորվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում։ Գոհար Գասպարյանի երկացանքը հարուստ եւ բազմազան է։ Նա հիանալի կատարում էր ինչպես հայկական, այնպես էլ արևմտաեվրոպական եւ այլ նշանավոր երկհանների ստեղծագործությունները։ Անսուկական կատարումներ են Դելիբի Լակմե, Արմեն Տիգրանյանի Անուշ, Դավիթ Բեկ, Ռոսինիի Սևիլյան Սապլիչ, Գունոյի Ֆաուստ, Բելինիի Նորմա եւ բազմաթիվ այլ օպերաների գլխավոր հերոսուհիների դերերքերը։ Գոհար Գասպարյանը համերգներով հանդես է եկել աշխարհի բազմաթիվ երկրներում։ Նրա բացառիկ տաղանդի մասին գրել են աշխարհի շատ երկրների բազմաթիվ մասնագետներ, լրատվական միջոցներ, ելույթներ է ունեցել Հայաստանի ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ, Երկչուհին ապարգևատրվել է ինչպես ԽՍՀՄ, այնպես էլ աշխարհի շատ երկրների կառավարական շքանշաններով, պատվոգրերով, դիպլոմներով։ 2006 թվականին Գոհար Գասպարյանը Երևանում հրատարակել է Մարդկային ձայն աշխատությունը։ Երևանի պատվավոր քաղաքացին մահացել է 2007-ի մայիսին։ ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ վարեց Մելանիա Միլոնյանը։ Մոնտաժը Դարիկ Ովոսկանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։